Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الدرس ders Men hâzihi kimdir bu? Hâzihi âminetu. Bu aminedir. Ve men tilke Peki kimdir şu? Tilke Fatimetu. Şu Fatma'dır. Hâzihi tabibetun. Bu bir doktordur. Ve tilke mumarridatun. Ve şu da bir hemşiredir. Hâzihi minel hindi bu Hindistan'dandır ve tilke minel yabani şu da Japonya'dandır. Hâzihi taviletun bu uzundur ve tilke kasiretun ve şu kısadır. Men hâzâ kimdir bu? Hâzâ hamidun bu hamittir. Ve men zâlike peki kimdir şu? Zâlike aliyun şu Ali'dir. Etilke decacetun şu bir tavuk mudur? La hayır. Tilke battatun. Şu bir ördektir. Ma tilke. Nedir şu? Tilke beydatun. Şu bir yumurtadır. Hâzihi seyyâratul müderrisi. Bu öğretmenin arabasıdır. Ve tilke seyyâratul müdiri. Ve şu müdürün arabasıdır. E sa'atu abbasin hâzihi. Abbas'ın saati mi bu? La hayır. Hâzihi saatu Hamid'in. Bu Hamid'in saatidir. Tilke saatu Abbas'in. Şu Abbas'ın saatidir. Zalike dikon. Şu bir horozdur. Ve tilke decacetun. Şu da bir tavuktur. Temerinu. Alıştırmalar. İkra vektub. Oku ve yaz. Vahid. Hadihi medresetun ve tilke camiatun. Bu bir okuldur, şu da bir üniversitedir. İthnen Zâlike himarun ve tilke bakaratun. Şu bir eşektir, şu da bir inektir. Selâfe Ezâlike mescidun. Şu bir mescit midir? La hayır. Tilke medresetun. Şu bir okuldur. Erba'a Hâzâ cemelun. Ve tilke nakatun. Bu bir devedir. Şu da bir dişi devedir. Hedihi medresetun. Bu bir okuldur. Ve tilke talibetun. Şu da bir bayan öğrencidir. Hâzâ kelbun. Bu bir köpektir. Ve zâlike kittun. Şu da bir kedidir. Hâzâ beytul muezzini. Bu müezzin evidir. Ve tilke hadikatut taciri. Şu da tüccarın bahçesidir. İthnen Eşir işaret et ilel kelimatil atiyeti gelen kelimelere bism işaretin lil ba'idi uzak için işaret ismiyle nedir bunlar? Zelike tilke zelike şu tilke de şu ama biri erkek için kullanılıyor biri dişi için kullanılıyor. Vahid Tilke ummun şu bir annedir. Zalike ebun. Şu bir babadır. Zalike kalemun. Şu bir kalemdir. Tilke mil'akatun. Şu bir kaşıktır. Tilke aynun. Şu bir gözdür. Zalike hacerun. Şu bir taştır. Zalike kamison. Şu bir gömlektir. Tilke kidron. Şu bir tenceredir. Tilke nafizetun. Şu bir penceredir. Tilke bakaretun. Şu bir inektir. Zalike mektebun. Şu bir masadır. Tilke nakaton. Şu bir dişi devedir. Zalike mühendisun. Şu bir mühendistir. Zalike müezzinun. Şu bir müezzindir. Tilke mumarridatun. Şu bir hemşiredir. Zalike serirun. Şu bir yataktır. Tilke hadikatun. Şu bir bahçedir. Tilke talibetun. Şu bir bayan öğrencidir. Zelike cemelun. Şu bir devedir. Tilke battatun. Şu bir ördektir. El kelimatul cedidetu. Yeni kelimeler. El mumarridatu. Hemşire. El hadikatu. Bahçe. El battatu. Ördek. El muezzinu. Müezzin. El nakatu. Dişi deve. El beydatu. Yumurta. Esma'ul işareti lil garibi yakın için işaret isimleri Hâzâ Muhammedun bu Muhammed'dir. Hâzihi aminetu bu aminedir. Esma'ul işareti lil ba'idi uzak için işaret isimleri Zâlike Hamidun şu Hamid'dir. Tilke Zeynebu şu Zeynep'tir.